Сега да минатиот пат темата ни носеше наслов Чекајќи го Господарот. Базирано на една парабола во Марко 13 глава, овој пат темата ќе носи наслов Чекајќи го младоженецот. И сега погодувате, веројатно, за која парабола ќе зборуваме. Повторно поврзана со последното време. Па да отвориме во Матеј 25 глава. Јас не се секјам дека сум ја проучавал со вас, веројатно сте слушнале други проповеди на оваа тема, но еве да се подсетиме и да видиме што можеме да извлечеме како поука за ова последно време. А верувам дека сите на, на сите ни е јасно, еве неколку пати беше повторено за време на проучавање на поуката дека живееме во последно време. Сите знаци, се што се случува околу нас укажува на тоа дека живееме во последно време. Во контекст на 24 глава на Матеј, а знаеме зашто зборува 24 глава Матеј, доаѓа и параболата до 25 глава Матеј. Значи, едноставно, Исус е на Маслинската гора и им кажува на учениците кога ќе дојде крајот, кога ќе дојде, ќе се врати тој, Исус, и во тој контекст, значи, ја кажува и оваа парабола. Значи, параболата се однесува за последното време, непосредно пред Христовото доаѓање, доаѓањето на младоженец. Еве да прочитаме најнапред. Тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици кои ги изедоа своите светилници и му излегува во пресред на младоженецот. Пете од нив беа неразумни, а пете мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло. А мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидеќи младоженето се забави, сите задрема и заспаа. Секајот и минатиот пат зборувавме за тоа забавување и која е опасноста во која што можеме да упаднеме ние како Божи народ заради тоа забавување. Еве, знаеме веста од кога тече, а се уште Господарот го нема на куќите. Еве, еве во контекст на оваа парабола младоженецот. Значи сите заспаа, а на полнок се чу викање. Еве го младоженецот, излезете му во пресред. Тога сите оние девеци стана и ги приготвија своите светилки, а не разумете им рекоа на мудрите. Дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилници ни гаснат. Но мудрите им одговори и рекоа, за да не биде малку и за нас и за вас, отидете кај трговците и купете си. Кога отидува да купат, младоженецот дојде и спремните влегува со неговата, на неговата свадба, т.е. оние кои што има резерва на масло, и вратата се затвори. А потоа дојде и другите девици и рекоа, господаре, господаре, отворени. Но тој им одговори и рече, вистина ви велам, не ве познавам. И така, бдејте, зашто не го знаете ни денот, ни часот. Минатиот пат спомнахме дека не конкретно за оваа парабела, меѓуто она што го зборовме минатиот пат е дека за денот и часот не се однесува само на второто Христово доаѓање, туку читавме од второто сведоштво, ако се сеќавате, се однесува и на часот кога Исус ќе ја напуште светињата на светињите. За кое што зборував. Значи, кога ќе заврши делото комплетно, кога ќе заврши времето на милост. Никој тоа од нас не го знае. Е се, значи, како што кажав, Христос се наоѓа на Маслинската гора и во далечината забележува свадбена свеченост, односно оние кои што го чекаат младоженецот да дојде по невестата. Знаете, ако сте читале во Христови параболи, а па некако и слично и кај нас се а, применува тој обичај, на вечер младоженецот оди по невестата, значи во домот на невестата. И во тој контекст, гледајќи ја таа слика, Исус се кажа оваа парабола со 10 девици. И сега да видиме, само момент, да видиме во Христовите параболи за кого се однесува оваа парабола најнапред. Вели Христос на своите ученици им ја раскажал параболата за десете девојки, опишувајќи го со нивното искуство, искуството на црквата која ќе действува непосредно пред неговото второ дојање. Кој е искуството на црквата? Сите спијат што е искуството на црквата непосредно пред неговото доаѓање. Е сега, накратко, ова го знаеме, но да повториме. Што символизираат светилниците, кои што ги имаат сите овие 10 девици? Божјата реч, светилка на мојата патека, сеќавате 119 псалм. Што е маслото? Светиот Дух, според Захарија 4 глава. Што се девиците? Зошто, зошто ги нарекува Светото Писмо девици? 2 Коринќаните 11.2 Ова дори може да се поврзи и со 144.000, кај што Библијата ги нарекува девственици. Значи за мажите девственици, за жените девици. Значи 2 Коринќаните 11.2 Одговорот го има во духот на прошто, но еве да прочитам еден стих, не е лошо. Второ послание до Коринќаните, 11 глава, 2 стих. Ве пофалувам дека ме помни... 11.2 Второ Коринќаните. Че сум го прво. Зошто ревнувам за вас со Божја ревност, бидејќи ве свршив со еден маш, за да ве приведам како чиста девица пред Христа. Духот на пророштото вели јасно. Библијата ги нарекува девици затоа што исповедаат чиста вера. Затоа се наречени девици. А што представуваат овие две групи? Рековме две мудри, пет мудри и пет неразумни или луди. Двете групи девојки представуваат два вида на луѓе што себе си се сметаат за чекатели на својот Господ. Или во превод, што себе си се сметаат за адвентисти. Библијата ги нарекува девици затоа што исповеда чиста вера, тоа веќе го кажа. Значи, тоа се две групи на чекатели. Параболата се однесува на последното време, време непосредно пред да се појави младоженецот. А кој е младоженецот? Веќе сите знаеме. Тоа е Исус. Е сега, зошто и која е разликата? Која е суштинската разлика меѓу едните и другите? Зошто едните се мудри, а другите се неразумни? Забележавме од параболата, едните имале нешто, другите немале. Им недостасало. Заради забавувањето, не очекувале дека толку ќе се забави младоженецот, па не се обезбедиле доволно масло, немало резерва на масло и им згаснале светилниците. Значи, која била разликата меѓу овие две групи? Светиот Дух. Да читаме повторно. Сите 10 девојки излегле да го пречекаат младоженето. Сите имале светилки и садови за масло. Известно време не се видела никаква разлика меѓу нив. Така ќе биде во црква, со црквата која ќе действува непосредно пред второто Христо даје. Наведум сите изгледаат исти. Сите добро ќе го познаваат Светото Писмо. И фала на Бога, ние како адвентисти, јас кој знае колку пати сум кажал на за познавање на Светото Писмо ни нема рамен, значи, наистина. Сите ќе ја слушнат пораката за вкрашното второ Христо доаѓање и со добро ќе ја очекуваат неговата појава, но она што се случило во оваа парабола ќе се случи и тогаш. Времето на чекање ќе се одолжи, и сведоци сме на тоа. Верата ќе биде ставена на проверка, како што била ставена верата на проверки на Ное заедно со неговото семејство, знаете, 7 дена немало ништо. Очекувале дошт, вратата е затворена, внатре се тие што биле внатре 8 души, надвор се останатите, овие ги смеваат, Дошт нема. Значи, ќе биде ставена верата на проверка. И кога ќе се слушне викот, еве го младоженецот, пречекајте го, мнозина ќе бидат неподготвени. Не ќе имаат масло во садовите за своите светилки, ќе им не достига Дух Свети. Не можеме ништо без светил Дух. Нити ова што го зборуваше сестра Перса, никаков успех црквата, мислам, еве, имаме утрински стихови, цело тромесече читаме каков успех имале апостолите и зошто ги имале успех. Не е само познавање на Светото Писмо и доктрината, ние ја знаеме. И немајки си друга работа, па забегуваме во тројство, па не знам ова, па немајки си друг, немајки желба да одиме да сведочиме, па одиме по, во некои теории кои што, кои што не треба вопшто да се меша. Како што кажа братјани, кој пак знае како е тоа три личности, а еден Бог? Кој е? кој е тој кој што може да продре во тоа нешто. Немаме ние таков ум за да можеме да го разбереме тоа. тоа ете, некои се мислят дека можат да го разберат. Без Божиот дух познавањето на неговата реч е безполезно. Пазите, безполезно. Теоријата на вистината, ако не е придружена со Свети Дух, не може да ја оживее душата, ниту да го посвети срцето. А нас не треба посветеност. Некој може да ги знае заповедите и витувањата на Библијата, и може и цели глави, и псалми, и се. Но ако Светиот Дух не ги всади истите во срцето, значи, витувањата, заповедите, принципите, ако не ги всади Светиот Дух во, значи, во срцето, а тој е тој кој што ги всади, никој друг, и не можеме самите, неговиот карактер нема да се преобрази. А Господ чека токму на тоа, на преобразба на нашиот карактер без расветлување од светиот дух, луѓето не ќе бидат способни да разликуват вистината од заблудата. Знаеме, во последно време нека гаволот се служи и ќе се служи уште посилно со сите своји моки и сили на располагање за да заблуди, ако можно и избраните. И вели ќе станат жртва на лукаво замислени искушенија на сатаната. Понатаму вели текстот групата представена со неразумните девојки не е лицемерна Че внимавајте, не станува збор за лицемери, иако црквата нели е полна и со такви, но овие не се лицемери, овие искрено веруваат, таа ја цени, вика, и ја брани вистината. Значи, тие се на браникот на вистината, ја бранат вистината. Таа е на страна на оние кои што веруваат во вистината, но него прифаќе влијањето на светиот дух, а тоа се е бесполезно. Можете да викате, можете да, да брани, да ја браните вистината, меѓутоа ако таа вистина не е дел од вас, вистината си останува вистина, меѓутоа вие каде да ќе бидете? Тие луѓе не паднале врз карпата, врз Исуса Христа и не ја дозволиле на својата стара природа да се скрши. Дали ние ја дозволуваме тоа? Дали еве, ние сме 20-30 години во црква, дали има промена кај нас? Треба да се видиме, да се запрашаме, секој сам за себе. Или ако нема тогаш, што е тоа што фали? Дали може би тука се препознаваме во овие редови? Таа група е представена и со каменлива почва. Секјавате, каменливата почва, тврда, ќе пушти коренче, ама не може да оди подлабоко, ќе се исуши. Тие, вели, подготвено ја прифакјаат речета, но не ги усвојуваат незините начела. Незиното влијание врз нив не е трајно. Светиот Дух действува врз срцето и по желба и со дозвол од човекот тој во него всадува нова природа. Тој светиот дух го прави, без светиот дух ништо, немокни сме. Но групата представена со неразумни девојки е задоволна со површна работа. Тие не го познаваат Бога, не го проучуваат неговиот карактер, не одржуваат постојана заедница со него и затоа не знаат како да му се доверат, како да живеат гледајќи во него. Нивата служба на Бога преминала во формализам. Она што е зло на 21 век во христијанството. Не е проблем ништо друго, освен формализмот, како најголем проблем. Не само во адвентизмот, на секаде. Се е само чист формализам. Ке читаме, ке се молиме, ке, ете, ке проучуваме, ке се собереме во сабота, меѓутоа, ако е тоа без силата на Светиот Дух, безполезно на вистина. Таа вистина, која што е веруваме и исповедаме, треба да стане дел од нас. Еве еден цитат од големата борба Оваа последна група ја прими, ја прима Божјата милост, преродбенска и посветувачка сила на Светиот Дух, што неговата реч ја прави видело на нозете и светлина што го осветлува патот. Внимавајте, овде Елен Вајд вели дека токму Светиот Дух е оној кој што ја прави Божјата реч светлина на патот и видело. Значи, вие може да знаете Библијата, ама ако немате Светиот Дух, таа не ви е видело на патот тие а, со Божи страв го истражуваат Светото Писмо за да ја познаат, дознаат вистината и сериозно се стремеа, вели, кон чистота на срцето и животот. Пазите, ова се коментари кои што се однесуваат на милерицкиот, милерицкото движење. На некој начин делумно оваа парабола се однесува и на тоа време кога нели го очекувале Христа да дојде 43 или 44 или 1844, па се разочарале и отпаднале еден куп тоа што својата вера, а се оддржале оние кои што длабоко биле втемелени на Божјата речи и имале Дух Свети, значи одржавале на постојана заедница. Вели овие мудри девојки имаат лично искуство, вера во Бога и во неговата реч. Така што разочарувањето и одолжувањето не можеа да ги надвладеат. Значи, ако имате тесна заедница со Господа, ако имате вера, цврста вера во Бога и во неговата реч, тогаш никакво одолжување, никакво разочарување нема да ве раздрма вие сте цврсти како кар. А ние живееме во едно време во кое што навидуме, некои од нас знаат да кажат, сум слушал, па од кога сме во црква? Некој кажал тука, ја не очекував дека и деца ќе имам и не знам што, <laughs> ама ете, животот тече понатаме и се уште чекаме. Мегидо, има ли причина за разочарување? Па ние сме еден ден од вчера поблизу до Христовото дај, не сме подалеку. И треба громогласно, како што каже и брат Зоран, таа вест за правосвещеникот, за Јон Кипр да ја проповедаме, таа троангелска вест треба да ечи од нашите гласови. Вели, другите зедоа со себе светилки, но не понесоа масло, зато се неразумни. Што ке ти ја светилката ако немаш масло? Може да имаш тјумбе некоје, не знам, Трајно жареча да дома печка некој, ама немаш дрва, и што ќе те стопли? Не може да се стопли сигурно. Нив ги водиа нивните чувства, вели. Свечената вест кај нив разбуди страв, но тие се подпираа врз верата на своите браќа. Можете ли да се подпрате врз верата на некој друг? Затоа, кога дојде кризата, ги затече неспремни, па отидува, па дајте ни малку од вашето масло. Не иде тоа така. Во криза човек не може да изгради карактер. Само кризата само го покажува неговиот вистински карактер. И вели, тие се без темелно свакење на вистината и без вистински род на милоста во своите срца. Тие излегува во пресрет на Господа, полни со надеж во скорашната награда, но не беа приготвени за одолжувањето и за разочарувањето. Кога не искушенија, нивната вера ослабе и нивните светилки почнаа да се гаснат. Видите колку е битен Светиот Дух, колку е битна таа една тесна заедница со Господа. Во Езекијал, во 33-то поглаве ќе отвориме за момент, книга на пророк Езекијал, 33-то поглавје се запишени едни стихови, што може би поравно сум ги спомнал, меѓутоа Елен Вајд вели дека овие, ова е сликата на црквата во последното време. Еве каква слика читаме, гледаме овде за црквата. Значи, книга на пророк Езекијал, 33 глава, 31 и 32 стих. И брзаат кон тебе како на народен собир. Значи, пазите, овие не се лицемери, овие вистински сакаат да ја да црпат од, од Библијата, од вистината, ќе значи, брзаат во црква, е, да речеме, во сабота. И мојот народ седнува пред тебе и ги слуша твоите зборови, ама има еден многу голем проблем. Ги слуша, но не ги извршува се насладува со нив во устата, а нивото срце им оди по неправена печалба. И ете, ти си за нив како сладка песна отпеана со пријатен глас. Значи, мило име даја слушаат Божјата реч. Но, ти ги слушаат зборовите, но не ги извршуваат. Ова е страшно ако е вака нашето искуство. Ако ние 20, 30, 40 години седиме овде и Да, мило ни е Божјата речи, дома може ќе прочитаме, ама ништо не се менува кај нас, се е така исто. Немаме свети дух, немаме масло. Ако ние денеска го немаме, немојте да очекувате дека тогаш која ќе дојде кризата, која ќе се слушна дека младоженецот иде, од некаде ќе го најде. Не. Еве зошто мудрите не можеле да им дадат на како што читаме параболата, масло на, на овие неразумните. Зато што карактерот не може да се пренесе од еден на друг. Никој не може да верува на место друг. Како се викаше дека Господ има синови и керки, а не внуци и внуки. Значи, никој не може да верува на место друг, никој не може да прими свети дух на место друг. Никој не може да му го накалиме на другиот карактерот што е плот на действувањето на светиот дух. Секој за себе, или еве која сме кај Езекијал сега да отвориме во 14 глава, овде имаме исто љубови стихови кај што се спомнува Ное, Лот, не, Данијел, Ное и Јо. Како Езекијал 14 глава. Како примери на верни луѓе. И Данијел, и Ное и Јов. 14 глава, 19 и 20 стих. Или ако јас испратам помор против таа земја, та излеам врз неа гнев и колеш, за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, а во неа останат само оние тројца луѓе, верни се мисли. Но е Данијел и Јов, животот ми мој зборува Господ, Бог, тие неки ги спасат ни синовите, ни керките, туку само себе си со својата праведност. Че не може некој да се спаси заради верноста на некој друг. Секој сам лично го гради своето спасение. Сите сме свесни дека живееме во последното време и треба длабоко да се замислиме во каква состојба, во каква духовна состојба сме. Дали ни фали Дух Свети? Знаење имаме, кажавме, констатиравме. Но каде е Светиот Дух? Пазите, тоа време која го опишува параболата. Посебно, акцент сега ставам на моментот кога се слуша дека младоженецот иде, а што ми иде, тоа значи дека вратата е веќе затворена, е пак подсеке на Ноево време. Влегле тие што влегле, вратата се затворила, и имало седом дена чекање, испробување на верата, добило крај за значи, Уште во времето кога се затворила вратата, тоа било крај за да останатите. Така. Нема веќе Свети Дух. Свети Дух е повлечен од земјата. Нема веќе милост. Во таков момент, во такви околности не можете вие да мрднете. Ви сте веќе запечатени. Значи, тој што прави зло и понатака продолжува да прави зло, тој што е се посветува и понатаму се посветува. Че во моменти на криза, во такви моменти, нема промена на карактер. Така да ова време кое што го живееме, време на милост, е времето кога треба да работиме на тоа. Зато што тоа ќе биде касно. И видите сега, која зборува за тоа време на криза Елен Вајт, со каков речник зборува. Ови се интересни зборови, може би никогаш порано не сум ги поврзувал на ваков начин, меѓутоа слушнете што вели. Исто од и параболи. голема конечна проверка ќе настапи дури при крајот од времето на милоста за човечкиот род и тогаш на вистина неке има веќе можност да се задоволат незадоволените потреби на човечката душа на крајот од времето на милост. Карактерот на секој човек се открива дури кога ќе настапи криза, кога е убаво, сите сме верни. И тоа кога ќе дојде кризата, тоа ќе се види. Кога се огласи освечениот полнокен вик, еве го младоженецот, пречекајте го, девојките се тргнале од својот дремеш и тога се видело кој се приготвил за овој настан. Петте биле приготвени, другите не, зашто немале масло. Обете групи биле изненадени, но едната се приготвила, а другата останала неприготвена. Така, се внимавајте што биле овде. Кога ќе настапи криза, некоја ненадејна и неочекувана несреќа, настан, кој душата ќе ја соочи со непосредна смрт, ќе покаже дали таа негова вистинска вера во Божите ветувања. Ќе покаже дали душата на вистина се потвора врз Божјата милост. И ова можеме да го сватиме конкретно за некоја таква ситуација во нашиот личен живот. Меѓутоа, ако погледнеме историски, односно во еднината, кој е тој момент каде што душата, односно сите ние ќе би се сочели со непосредна смрт? Зарем ова не ви наликува на стиховите во Откровение 13 глава, поточно 15 стих, или донесувањето на неделниот закон. Знаете, за нас адвентистите тоа е времето кога завршува милост. Ќе потрае уште малку после тоа за останатите, мегутоа за нас, ние тогаш ја донесуваме конечната одлука. На која страна ќе бидеме? Неделниот закон, која ќе се донесе, и која ќе бидеме соочени со смрт, со смртна казна, доколку не се откажеме од нашето верување, тогаш е времето на криза и тогаш е времето кога ние треба да биме подготвени и нашите светилки полни, ама и уште и резерва на масло со нас. Значи не само површни слушатели и познавачи на Светото Писмо, туку на вистина, имајќи една тесна заедница со Господа. Само така ќе можеме И наистина тажно е некој рече, уште кога го читав оној дел, кога петте неразумни се враќаат и чукаат на вратата, бара да бидат примени, се слуша одговор, не ве познавам. Слично нешто како во матеј седма глава, се кажа. Во твоје име бесови изгонувавме, во твоје име проповедавме, лечевме, што се не правевме, евангелизацији држевме, проповеди секоја сабота. Но тој вели, јас не ја познавам. Без таа тесна заедница, Исус не може да не познае. И наистина е жално, вели, најтежните зборови, што кога и да се допреле до увото на смртниот човек, ќе бидат зборовите не е познава. И сега се поставува прашањето, зашто младоженецот не ги пушта? Зашто не се пушти на таа сватбена свеченост? овие пет? Еве го одговорам. Единствено, заедницата со духот, што сте го отфрлиле, сега се внесува значи на таа група, што го отфрлиле, можело да ве соедини со радосното мноштво на свадбената вечер. Че вие не би биле радосни на таа свадбена свеченост, без подготовката на светиот дух. Од светиот дух. Не едноставно ќе влезете, знаете, како што други цитати велат за, о не цитат, ова е мисло сум ја слушнал, за грешникот, рајот, односно небото би бил вистински пекол. Зошто? Не Нема одговар, нема никаква фан, нити, мислам, ајде сега да не збруваме, нели, нема журки, нема, ништо нема, мислам тоа, оно оно, оно што тој го сака. И едноставно ќе влезе и ќе таму. Така, кога би било можно такво нешто? Вели, вие не можете да учествувате во тој настан, не можете едноставно. Неговиот сјај, Божиот сјај, сјајат на Духот Свети, би паднал врз слепи очи, вели. А неговата мелодија врз глуви уши. Неговата љубов и неговата радост никогаш не би можеле да ја допрат струната на милноста во срцето која е светот го направил нечувствително. И сега присетите се на минатата проповед. Тоа одолжување и тоа чекање може да не опушти и можеме да да се насочиме на, на други работи. Наместо да гледаме на небото, зато што од таму ни доаѓа спасот, <laughs> и немаме, ние како Божи народ, народ кој што живееме последното време, нема што многу да, да, да гледаме на земски работи. Тоа еден ден ќе го снема. Таму треба да бидат упатени нашите погледи. Меѓутоа, гјаволот, посебно во ова посебно време, кој што кажавме, толку многу ги изголемува напорите се со цел да не заведе. По било какви глупости ќе ги кажам. Видите светот со што се бави. Каква, која е новата тетоважа на, не знам, речија, не? Ријана, Мијана, не знам како ги викаат тие, не знам, Тоа се се глупости кои што исто така гјавот ги користи за да ви го одвлече вниманието од вистинските теми. Па не знам, тој па се оставил со таа, па позната фаца, не ли зборувам, холивудска или... Тоа се се глупости. Или неговата љубов и неговата радост никогаш не би можеле да ја допрат струната на милноста во срцето е светот го направил нечувствително. Много е тешко кога човек ќе падне во една таква ситуација кога е нечувствителен. Джабе, вие можете што сакате да му зборувате и да, да му сведочите. Не, то не допира до него. Тоа е глув, што вели овде, тоа е слеп. Вие самите себе си сте се исклучиле од небото со својата неподготвеност за заедница со небесните жители. Значи, не е тоа дека младоженецот не сака да ве прими. Далеко од тоа. Туку ви самите себе сте се исклучили. Нема таму место за вас, затоа што вие и самите нема да се чувствувате лагодно. Уште само неколку цитати од големата борба најапред ќе читам. Времето кое што го означува чекањето на младоженецот, нема тоа да биде баш буквално онака, знаете, радосно време, но радосно ќе биде за мудрите, секако, тие го очекуваат својот избавител но какво воопшто ќе биде времето, обкружувањето наше. Па ние знаеме дека доаѓа криза, доаѓа време на невојли, какво што никогаш не било. Како ние би се одржале през без Дух Свети? Со само теоретско познавање. Никако не би се одржале. Да. Значи заедница со Господа, искуство, нормално. Еве што вели, 612 страна од големата борба, уште овие цитати ќе завршиме, времето на неволјата и стравот што е пред нас ќе бара вера што може да поднесе маки, откажувања и глад, вера што нема да се поколеба, иеко ќе биде тешко искушено. Секој нас тешко ќе биде искушено. Времето на милоста им се дава на сите, значи ова време што го имаме, време на милост, им се дава на сите за да се приготват за тоа време. Тогаш нема подготовка, кажа. Времето на криза, едноставно ќе гледате само каде глава да скриете, нема тогаш време за никаква подготовка. И уште еден цитат, само оние кои што ревносно го истражуваат Светото Писмо и кои имаат љубов кон вистината, ќе бидат заштитени од големата измама што ќе го зароби сиот свет овде, мислејќи на она, а, она имитација што гјавол ќе направи, доаѓајќи во ликот Христов, но може да се примени во било што, со помош на сведоштата на Светото Писмо, тие ќе го откријат престорениот измамник. Сите ќе бидат изложени на времени испитување. Вистинските христијани ќе се откријат со просејување, односно решетање, што ќе го предизвика ова искушение. Дали Божиот народ денеска е толку цврсто темелен на неговата реч, за да не се подпира врз своите сетила? Дали во овој решавачки час ќе се подпира врз Библијата, само врз Библијата? Сатанат ги се обидува да ги спречи да се приготват за да се одржат во оној ден. Тој тоа секој ден го прави. Колку време ние имаме? Имаме ли време да проучим, да проучаваме Библија, да Значи, ако вие денеска не сте нашле време бар 5 минути, што е многу малку, значи, да седнете со Библијата, тоа значи ка гјаволот успеал во своите намери. А сте изгледале една најмалку, а може би и повеќе серии на телевизија. За тоа сте имале време, пример. А, значи, тој, сатаната ќе се обидува да ги спречи да се приготват за да се одржат во оној ден. Тој ќе преземе се на Божите деца да им го затвори патот, да ги зароби со земните богатства, да ги натовари со тежок и мачен товар, со цел срцето да го преоптоварат, со световни грижи и денот искушението да ги затече како крадец. Тоа му е целта. Тој знае дека оди во пропаст, меѓутоа сака да одведе уште мнозина. оно што ние треба да го правиме, оно за што ние сме повикани, е да го осветлуваме со нашите запалени светилки, со долно резерва на масло, патот за доаѓањето на младоженецот. Па тоа сме ние, тоа, тоа проповедаме, Христос доаѓа. Ако ние не сме спремни, како би ги подготвиле другите? Еве што вели уште овој цитат. Во оваа парабола мудрите девојки имале доволно масло во садовите заедно со своите светилки. Во текот на ноќта, доека чекале, нивната светлина блескотела со непоматен сјај и ја засилувала заедничката светлина во миговите кога пристигнал младоженецот. Сеќавате на полног се слушнал викот, кога е најтемно, меѓутоа нивните светилки светлеле. Светејки во темнината, таа придонесувала да се осветли патот, значи светлината нивна, да се осветли патот кон домот на младоженецот, кон куќата во која се одржувала свадбената свеченост. Ние така треба да светлиме. А како би светлеле? Без маслото, без светиот дух. На кој начин во Откровение 18 глава а, ке, ке биде осветлен целиот свет од Божјата слава? Еве на кој? Така и Христовите следбеници, со својата светлина, треба да растеруваат темнината на овој свет, со силата на Светиот Дух, Божјата реч станува светлина, која како преродбенска сила действува во животот на обратеникот. Всадувајќи ги во нимите срца на челата на Божјата реч, Светиот Дух кај луѓето развио божествени особини. Го развио карактерот. Во животот на, на Во животот на карактерот полн со љубов, да, во животот на се извинувам, во животот на неговите следбеници, треба да болскоти светлината на неговата слава, на неговиот карактер. На тој начин тие треба да го прослават Бога, да го осветлуваат патот што води кон домот на младоженецот, кон Божиот град, кон свадбената вечера на јагнето. Затоа ние сме повикани, значи времето во кое што живееме е време на подготовка и не само за нас, туку сме повикани да проповедаме таа турангелска вест, со силата на Духот Свети, да им го осветлиме патот и на останатите. Ако тие не гледаат никакво светло, верувате не би дошле. Значи, нека Господ ни помогне, нека Господ не води во овие последни мигови од историјата на оваа земја, ако некој, може би, е верува дека е така, нека само отвори интернет или нека слуша вести, ке дознае дека наистина е така. Живееме во последно време, кога едноставно ние сме станале веќе експериментални глувци во раците на новиот светски поредок. Си играат со нас и експериментираат и со храна и со се. Тоа е последно време. Господ повеќе нема да трпи. Но тоа е време кој што Господ ни го дал како милост, време на милост за да ние се подготвиме. Нека на вистина бидеме подготвени, имаме доволно масло и сведочиме за скорешното Христово доаѓање. Нека му е слава. Амин.